Kas ir svētajā garā? Auglīga sirds. Kāda ir sirds, ko Dievs dziedina dzīvībai? To ieraudzīsim svētajos un ceļosim kopā ar viņiem. Satiksim Aviles Terēzi, Francisku no Asīzes, Kjaru Luči, Ignāciju no Lojolas un vairākus citus. Tas viss raidījumā Svētā gara augļi svētajos – sirds dziedināšanas skola. klausītāji, esam kopā raidījumā Svētā graugļa svētajos sirds dziedināšanas skola. Šajā raidījumā dzirdēsiet par svētā gara augļiem un reizē par svētajiem, kā viņos nobriest šī svētā gara darbība nesot augļus. Un šodien runāsim par sirds dziedināšanu labestībai kā mūsu sirds var kļūt dzīvības pilna un auglīga svētajā garā tieši labestības tikumā, labestības dāvanā. Šo raidījumu vadīšu es Euharistiskā Jēzus kongregācijas māsa Emanuela. Un šodien jūsu uzmanībai piedāvāšu ļoti īpašu un tautā ļoti iemīlētu svētīgo, kuram laimīgas vai brīnumainas vienkārši sakritības dēļ tieši šodien, 7. oktobrī, svin savu dzimšanas dienu debesīs, vai mēs svinam viņas dzimšanas dienu debesīs. Un tā ir svētīgā Kjāra Luče Badāno, jauna itāļu meitene, kura 19 gados eh, atstāja šo pasauli. Dievs viņu pāicināja pie sevis, bet viņa atstāja neizdzēšamas uh, um, pēdas um, baznīcā un arī to cilvēku sirdīs, kuri viņu iepazīst. Draugi un ģimenes locekļi viņu tā sauca Luče. Tas nebija viņas uh, vār, uh, dzimtais vārds vai, vai kristība vārds. Um, viņas vārds bija ķēra, kas arī, starp citu, nozīmē skaidrā, gaišā. Luče tas ir gaisma uh, itāļu valodā, uh, Un šo vārdu viņai deva fokulāru eh, biedrības, eh, fokulāru kustības vadītāja eh, Kjāra Ljubih, kura iepazina šo meiteni, bet par to mazliet vēlāk. Tātad Kjāra Lučabadano ir, ir jauna meitene, kura savā dzīvē, vēl pat bērnībā, savas mammas ietekmē ļoti nopietni apņemas nevis vienkārši būt laba vai, vai, vai būt labā ar tiem, kuri viņai ir labi, uh, bet viņa apņemas praktizēt to labestību, kuras dzimst no paļāvības un sekošanas Jēzum. Un viņa ir tāda gan savām, saviem ģimenes locekļiem, gan, gan kopienas locekļiem, viņa ir fokulāru biedrībā, gan arī pret nabagiem, gan pret draugiem, gan arī uh, sirdī pret tiem, kuri Dievu varbūt nepazīst, vai tiem, uh, kuru, kuri neatbild uzreiz ar, ar labestību uz labestību. Un tā viņa dāvina, caur savu labestību viņa dāvina cilvēkiem draudzību. Un mēs tagad redzam jau 34 gadi, kopš, viņas, kopš viņa ir debesīs, viņa daudziem ir tiešām meitene, kas ir viņu draudzene debesīs. Es pat pazīstu cilvēkus, kas tiešām uh, um, atrod, atrod spēku tajā, kad jūtas vientuļi. Viņiem ir draudzene debesīs, Kjāra Luče, jā, jaunā meitene Kjāra Luče Badāno. Viņa tiešām staro labestībā, viņa staro draudzībā. Bet viens ir apņemties būt labam un jaukam, tad, kad viss ir tavā dzīvē arī labi un jauki, kad tev ir labs karastāvoklis, varbūt kā, kā jauniešiem vai bērniem, ja mīļi, mīļi vecāki, labi draugi, un tad es arī tā, viss, viss kārtībā. Bet kā ir tad, kad pēkšņi varbūt tā visa pietrūkst? Kad pienāk kaut kādas ciešanas, kad pienāk pārbaudījumi, vai kā ķēras gadījumā – kad rodas ļoti nopietnas veselības problēmas, kad e, jau pieklauvē pati nāve, un tu esi vēl tikai pavisam jauns cilvēks. Kā mēs vēlāk redzēsim, Kjārai bija vajadzīgs laiks, lai saprastu, kā to pieņemt, kā to dzīvot. Bet līdzīgi kā svētajam Ignācijam, kurš kādreiz teic, ir teicis, ka viņam e, būtu vajadzīgas 15 minūtes, lai samierinātos ar pašu Eh, traģiskāko notikumu viņa dzīvē, jā, Kjārai Lučai arī bija vajadzīgas apmēram 15 minūtes. Varbūt tāpēc, ka viņas dzīve jau visa bija virzīta uz pilnīgu eh, dieva gribas pieņemšanu, kā paša labākā viņas dzīvē. Varbūt, bet netik būtiski ir šīs minūtes, būtiski ir šis lēmums. Lēmums palikt eh, labestībā, palikt uzticībā, arī tad, kad mūs piemeklē pārbaudījumi. Pirms nekā turpināt Kjāras eh, stāstu par Kjāru Luči, gribu mazliet vēl parunāt par pašu labestību kā tādu. Pāvests Benedikts 16. ir teicis, diemžēl mēs ļoti reti runājam par labestību, jo labestība un svētums, kā viņš saka, nav mediāls materiāls. Tātad tas, par ko ir interesanti lasīt mēdījos, kas uzreiz piesaista mūsu skatienu. Šāda cilvēku darbība, tātad labestība, svētums, neizraisa sensāciju. Tikai ļaunums rada lielu troksni. Pāvests atgādina e, to tādu zināmu parunu. Viņš saka, cilvēka likteni varam salīdzināt ar koku. Dargie jaunieši, esiet koki, kuru saknes sniedzas labestības ūdeņos – Tikai kopā jūs būsiet kā mežs, kas lai gan aug klusumā, taču spēj dāvāt dzīvību un atjaunot jūsu zemi. Kādreiz saka, ka viens lūstošs koks rada lielu troksni, bet mežs, kurš aug, ir kluss. Tad esam aicināti ne tik daudz pievērst uzmanību, kas tagad lūst un, un kas tagad notiek, bet skatīties uz to brīnišķīgo mežu, ko Dievs audzēs svētajā garā. Vēl eh, sengrieķu filozofs Ezops ir teicis, ka katrs eh, labs darbs, katra laba izturēšanās, lai cik tā būtu niecīga, lai cik tā būtu maza, vienmēr ir vajadzīga pasaulē. Ļoti spēcīgi vārdi īstenībā. Tātad būt labam vienmēr ir vērts. Un šis vērts balstās ne tajā, ka mēs uzreiz kaut ko iegūstam, bet tas ir vērts pasaules līmenī. Protams, cilvēki mēs dabiski iemācāmies būt labi ar tiem, kuri ir labi mums, bet eh, ar tiem, kuri varbūt eh, nevisai patīkami izturas, mēs ātri iedegamies tādās eh, nepatīkamās sajūtās, un ja mēs padodamies šīm sajūtām, tad seko nevisai labi darbi vai rīcība vai vārdi. Un tāpēc patiesa labestība, par labestību, kuru mēs jau saucam par svētā gara augli, tas, protams, ir eh, pirmkārt ļoti apzinīga izvēle būt labam, otrkārt tā ir savas, savu domu, savu vārdu, savas rīcības savaldīšana. Šeit ieslēdzas arī tāds savaldības, mērenības, rāmuma tikums, bet eh, tas viss ved uz to, ka mēs izvēlamies būt labi, labestīgi visur, kur mēs ejam un ar visiem, ko mēs satiekam un lūk šī izvēles labestība atnes prieku. Atnes patieso prieku, jo attiecībās jau mēs sākam meklēt nevis to, kā man tagad būs labāk, kas man dos baudu, kas man dos prieku. Mēs sākam meklēt cita prieku, cita cilvēka, kā iepriecināt citu, kā būt, lab, būt labam ar citiem. Un tad, kad mūsos nav apslēptas patmīlības aiz šīs domas, ja, kad, kad nav, nav arī kaut kāda tāda Dažreiz cilvēki ir, ir tādi saldi ļoti, bet īstenībā meklē aiz tā, nu, lai man kāds tagad kaut ko sliktu nepasaka, vai, vai arī mēģinu nopirkt tādā veidā ar to savu saldu, tādu laipnu, jauku uzvedību, e, mēģinu nopirkt citu labestību, ja, tad tas nebūs īstais motīvs, tur slēpjas gan daudz psiholoģisku, varbūt problēmu aizstāv, vai arī pat atklāti kaut kādi mm, nu, nevisai labi plāni jā, attiecībā uz cilvēkiem. Patiesā labestība, ja vēlreiz es atkārtojos, tas ir tāds dziļš lēmums, lēmums, ko pieņemam Dieva spēkā, ka es gribu būt labs pret citiem cilvēkiem viņu pašu dēļ, ne sevis, bet viņu dēļ. Ja, un un tas, tas mums nes prieku. Droši vien Katrs mēs esam tādu prieku piedzīvojuši šajā labuma nesautībā. Ja, piemēram, cilvēkiem ļoti e, ir, ir patīk akcijas, kur ir kaut kāda ziedošanas došana, kur tu it kā atpakaļ neko nesaņem, ja tie tavu vārdu kaut kur tur ne, neizdrukā uz plakātiem, ja, ka tur tāds un tāds tagad ir ziedojis, bet tu ieliec to savu artavu kādā kopīgā labā lietā, un sirdi piepilda prieks. Ja? Mēs redzam, redzam šajās pat akcijās, eh, ka tie vienmēr ir kādi svētki, jo mēs tiešām svinam to nesautīgo labestību. Un, un, un tā tālāk, ja? arī kāda klusa lūkšana, un cik daudz tas dod prieku, kad es pievienoju savu mazo lūkšanu, jo lai šī pasaule būtu vairāk līdzīga tam klusajam augošajam mežam, un, un atbalstu tos dažreiz varbūt lūstošos kokus, un tāpat zinu, ka kāds atbalsta mani. Tātad varam patiesi būt labi tad, kad mēs to gribam, kad mēs to izvēlamies, kad mēs nolemjam dāvāt citam, citam labestību. Um, droši vien esat dzirdējuši par tādu um, cietumu Guantanamo, e, kas ir ļoti stingrs, bija, pareizāk sakot, ļoti stingrs cietums, kurā tika turēti e, paši paši smagākie noziedznieki un konkrēti starptautiskie teroristi. Ja, kā vēlāk atklājās, pret viņiem arī nereti tika lietota spīdzināšana, lai dabūtu svarīgas ziņas un tā tālāk. E, rūdīti vīri, kas sargāja šos, šos īpašos cietumniekus, tātad cietuma, cietuma uzraugi, e, ir devuši tādu liecību – Jā, e, pastāv veidi, dažādi veidi, kā iegūt no cilvēkiem atsaucību, bet viņi saka, pats iedarbīgākais veids e, bija un ir cilvēciska labestība vai cieņa, kuru tu nopelni ar, ar savu uzvedību. Tātad tas spēja ietekmēt pat visrūdī, visrūdītākos noziedzniekus, un ar to tu panāc daudz vairāk nekā ar, nekā ar nežēlību vai, vai parādītām dusmām. Tuksneša tēvi, tātad pirmo gadsimtu mūki, ir atstājuši daudz tādu iespaidīgu stāstu par šiem labestības momentiem, kuri ietekmē pat, pat, pat rūdītus nelabvēļus. Viens no tādiem ir par kādu tuksneša tēvu, kurš atgriezās savā mājoklī pēc kāda ilgāka svētceļojuma, un viņš uzduras tur uz laupītājiem un laupītāji ir, ir sagrābuši viņa trūcīgo mantu, tur kāds, kāds apmetnis, kāda, kāds, kāds rakstu vīstoklis, kāds paklājiņš, un, un tad aplaupījuši šo tūkstneša tēvu, un, un viņi ierauga, ka viņš atgriežas, un viņi grib bēgt. Bet um, mūks uh, ierauga, ka viņi vēl ir aizmirsuši vēl, vēl tur kaut kādu, uh, vi, vēl vienu apmetni kaut kur stūrī, un viņš dzenes pakaļ šiem laupītājiem un sauc pagaidiet, pagaidiet un tie vēl ātrāk sāk bēgt, bet viņš dzenas pakaļ un saka, pagaidiet. Un, kad beigās laupītāji apstājas, viņš pieskrien klāt un saka, brāļi, jūs nepamanījāt, lūk, vēl šo. Un tad, kā tālāk stāsta, eh, leģenda laupītāji metas ceļos un, un atzīst dieva lielumu un dieva labestību, ja, un atgriežas pie dieva. Tie ir skaisti stāsti, bet, bet tā ir arī realitāte, kuru droši vien mēs katrs, katrs varam piedzīvot savā dzīvē, kad kā svētās Pāvils ir teicis, uzvari ļauno ar labestību. Jā, tas ir patiesā uzvara. Kas ir, kas ir labestības galvenais ienaidnieks? Jā? Vai tas ir varbūt tāds kar, karstasinīgums, jā? vai tas ir varbūt tāds raksturs, kam ir noslieca uz, uz dusmām vai, vai vēl kaut ko? Uh, Izrādās, nē, garīgās dzīves speciālisti saka, ka vislielākais labestības ienaidnieks ir neauglīga aizņemtība. Neauglīga aizņemtība. Tā ir tāda rosīšanās, kura nenes nekādu nevienam vajadzī, vajadzīgos augļus. Atkal vēl gribu citēt vienu sengrieķu filozofu Sokrātu, kurš ir teicis, sargājies no neauglīgas aizņemtības savā dzīvē. Droši vien, ka gadu tūkstoši, kas ir pagājuši pēc Sokrāta, neko nav mainījuši šajā brīdinājumā, sargājies no neauglīgas aizņemtas dzīves. Savukārt tas, kas parāda labestību, tie ir eh, labi vārdi, tie ir atbalsta vārdi, tie ir cerības, patiesības vārdi, attiecīgi arī darbi, kas tiek darīti citu cilvēku labā, un pat domas. Ja, viss jau sākas ar domām, kad mēs sargājam savas domas, lai tās ir labestīgas, ievirzām tās labestības, labestības um, gultnē. Un lūk, šeit mēs arī satiekam, ka tad, ja mūsu domas ir neauglīgi aizņemtas ar kaut ko, mums ir ļoti grūti nokontrolēt, piefiksēt tos momentus, kad tās aizkļūst neceļos. Tātad, bet tad, kad tiešām mūsu dzīve ir pareizā gultnē, mēs varam arī strādāt, izvēlēties to, kas patiesi ir labs. Dosimies tagad mūzikas pauzē. thank you turpinām mūsu sarunu šodien par sirds dziedināšanu labestībai un par svētīgo, nu, brīnišķīgu svētīgo Kjāru Luči Badāno. Mēs jau apskatījām to, kas ir labestība, un tagad pāriesim un runāsim par pašu svētīgo Kjāru un kā šī, šis svētā grauglis labestība atspoguļojās viņas dzīvēm. Nākamā svētīgā piedzima 1971. gada 29. oktobrī Sasello ciematiņā, Itālijā. Tātad viņa ir, var teikt, mūsu, mūsu līdzgaitniece, ja tātad mūs, mēs daudz, daudzi droši vien esam apmēram šī, šī laika cilvēki. E, jau deviņu gadu vecumā viņa kopā ar vecākiem dodas uz Romu, lai piedalītos folklāra kustības organizētajos ģimeņu svētkos, un tieši šis notikums iezīmē tādu jaunu virzienu Kjāras Badāno dzīvē. Viņa iepazīst, jau deviņu gadu meitene iepazīst šo folklāru kustību, kļūst par aktīvu tās locekli un tātad arī nobriest šajā folklāru garīgumā. Fokulāru garīgumam, kas ir kustība, e, tā tad dzimusi otrā pasaules kara laikā un tagad šobrīd izplatīta visā, visā pasaulē, centrā ir tieši tuvāk mīlestības, jeb labestības praktizēšana. Tātad otrais pasaules karš, e, laiks, kas varbūt kaut kādā veidā līdzinās arī mūsdienu laikam, Un e, tur Kjāra Ļubih ar savām draudzenēm pulcējas kopā, lasa evaņģēliju, uh, un saprot, ka kā atbilde visām tām briesmām, visai tai nežēlībai, kas šobrīd tik ļoti ir redzama pasaulē, ir jāliek priekšā tuvāk mīlestība, jāliek, jāliek pretī jā, labestība, un eh, tikai labestība var uzvarēt visu to ļaunumu. Fokulāru kustība strauji attīstās, pasaulē liels cilvēku skaits tai pieder, Un lūk, arī e, nākamās svētīgās Kjāras Lučas ģimene, tāpat viņa pati ir šajā kustībā. Viņa, kā jau teicu, ir dzimusi mazā ciematiņā, bet vēlāk viņa pārceļas uz lielāku pilsētu, sāk iet kādā skolā, un e, viņai nav, nav nemaz tik viegli ar mācībām, un arī citi skolnieki smejas par, par šo tādu naivu e, ciema meiteni, kas nekautrējas arī runāt par savu ticību, bet jau šajos jaunajos gados Kjāra nepadodas un ar um, patiesa labestību viņa stājas pretī šim, šim savu skolas biedru nostājai pret viņu, un eh, drīz vien viņa tiešām uzvar, eh, uzvar šo bērnu ļaunumu ar labestību, eh, viņai rodas daudz draugu, viņa ir priecīga, viņa pati ir draudzīga, un kā viņa pati raksturo sevi savu attīstību, viņa saka, iedama uz priekšu, es kļuvu stiprāka. Citiem vārdiem sakot, ja tā ir liela gudrība, ka tu spēr konkrētus soļus, ka tu nepadodies, nesāciet atpakaļ vai e, kaut kādā ļaunumā, vai nocietinātībā, vai noslēgtībā, bet tu spēr tos mazos soļus, ko tu vari tajā situācijā, nu kurā tu esi, un, un tavs kājas nostiprinās, ja tu kļūsti stiprāks. Uh, un, un pamazām, pamazām tātad viņas labestība uzvar. Jau pusauģu gados, jauniešu gados arī uzrodas eh, zēni, kas grib ar viņu īpašāk draudzēties, bet Kjāra jau ir pieņēmusi lēmumu un viņa domā, ka viņas dzīve kaut kādā veidā, bet pilnīgi piederēs tikai un vienīgi dievam, tikai un vienīgi Jēzumam un eh, viņu pusauģu gados arī fokulāru dibinātāja Kjāra eh, Ljubih nosauc par luči, par gaismu, dot viņai šādu īpašu vārdu, droši vien viņas tieši tai iekšējai gaismai, ko viņa izstaro. 17 gadu vecumā kādas tenisa spēles laikā Kjāra sajūt asas sāpes mugurā, un seko daudzas, daudzas pārbaudes, un ārsti atklāja, ka viņa ir slima ar kaulu vēzi. Viņa tiek ārstēta Turīnas slimnīcā, un Turīnas personāls iepazīst Kjāru Luči kā īpašu meiteni, kas ļoti drosmīgi un ļoti pacietīgi panes vienu operāciju pēc, ār, pēc otras. Un e, katru, katru tādu procedūru, kas parasti šai slimībai arī bija ļoti sāpīgas, Kjāra sauca par pārsteigumu. Jā, tādā veidā viņa arī mēģina, mēģina pieņemt jā, visu to, kas notiek viņas dzīvē, ar dziļu ticību. Un viņa pieņem šos pārsteigumus, pārsteigumu pēc pārsteiguma, sacīdama: Tev, Jēzu, ja tu tā vēlies, vēlos arī es. Ja tu tā vēlies, vēlos arī es. Ar laiku Kjāra Luča arī zaudē spēju kustēties, viņa kļūst piekalta gultē, uh, Un e, kā viņa, viņa kādu reizi saka saviem tuviniekiem, ja man tagad būtu jāizvēlas starp spēju staigāt vai iet uz debesīm, es nekavējoties izvēlētos debesis. Tātad e, cilvēks, kas jau ir dieva sagatavots. Kjāra Luče mira 1990. gada 7. oktobrī. Tātad tieši šodien mēs uh, Eh, svinam, ja runājam par svētajiem, mēs parasti sakām svinam viņas dzimšanas dienu debesīs, tātad 34 gadi, tas ir divas reizes vairāk nekā Kjāra nodzīvoja virs šīs zemes. Gan drīz divas reizes vairāk, jo šajā laikā viņai ir 19 gadi. Un, eh, me, kad meitene nomira, viņas vecāki saņēma arī Kjāras Ļub, Ļubikas vēstuli, kurā viņa pateicās Dievam par svētuma šedevru. Ja, svētuma šedevrs, kas bija šī jaunā meitene. 99. gadā tika uzsākts viņas beatifikācijas process, un 2010. gadā viņa tika pasludināta par svē, svētīgo, un tāpat viņa ir ar vēzi slimo cilvēku un jauniešu aizbildne. Tātad var arī lūgt e, īpašu gan spēcinājumu, e, gan, gan ar vēzi slimajiem, gan arī jauniešiem, gan arī dziedināšanu un padomu, un kā jau mēs runājām, Kjāra Luča arī ir brīnišķīga draudzene. Nereti mēs runājam, ka īpaši mūsu jaunieši, bērni jūtas vientuļi, nesaprasti, uh, Jā, šis, eh, šīs pasaules rūpes un raizes nereti aizrauja arī vecākus, un, un, un ne, nav laika, nav, nav iespēja veltīt pietiekami uzmanības saviem jauniešiem, bērniem. Jā, līdzīgi arī skolotāji, kas šobrīd ir pārslogoti ar birokrātisko eh, dažādām prasībām. Un, um, Kjāra Luček, ja, meitene, kurai ir laiks, meitene, kurai ir laiks dievam, kurai ir laiks saviem draugiem, ja, viņa var kļūt par garīgo draudzeni. Ja, garīgo draudzeni, ar kuru var aprunāties, kurai var atklāt savu sirdi. Kjāra pati ir teikusi, man ir mana sirds, un ar to es varu mīlēt. Pāvests Benedikts ir teicis, viņas dzīve bija īsa, bet tā bija brīnišķīga vēsts. Tā bija dzīve, kas pilna ar dzīvību, mīlestību un ticību. Pēdējie divi gadi bija tāpat pilni ar sāpēm, bet viņa tos nodzīvoja, izplatīdama mīlestību un gaismu sev apkārt. Un tā bija gaisma, kas staroja no viņas iekšienes, no viņas sirds, kas piepildīta ar Dievu. Tā runāja pāvests. Tagad tas, eh, par ko jau minēju, šīs minūtes, kad Kjāra pieņēma šo lēmumu, ka viņa šajā grūtību brīdī viņa saglabās to uzticības ceļu, kuru viņa bija gājusi jau pirms tam. Kad eh, viņa saņēma diagnozi, ka viņai ir kaula vēzis, eh, visdrīzāk nedziedināma slimība, Kjāra nesāka, nesāka raudāt, viņa nesāka dumpoties vai nekrita kādās uh, Eh, citās tādās spēcīgās reakcijās viņa iegrima klusumā. Viņa vienkārši, atgrie, kad atgriezās mājās no slimnīcas, viņa iegāja savā istabā, aiztaisīja eh, durvis un palūdza, lai vecāki viņu netraucē. Viņai vajadzēja 25 minūtes. Pēc 25 minūtēm viņa izgāja no istabas ar savu ierasto smaidu. Viņa bija pateikusi savu kārtējo jā dieva gribai. Un, kā jau atceramies, viņa bieži atkārtoja, un iespējams arī tajās 25 minūtēs viņa atkārtoja, ja tu to gribi, Jēzu, es arī to gribu. Tā nav vienkārši tāda desperatīva padošanās kaut kam ļaunam, kas notiek tavā dzīvē, ja, bet tā ir izvēle. Es izvēlos to, ko Dievs man dod. Un tas ir mīlestības ceļa sākums, ja, tas ir labestības ceļa sākums. Viņas vecāki liecināja, ka tās droši vien bija intensīvākās minūtes Kjāras dzīvē. Viņa pieņēma lēmumu, un pēc tam jau viņa drosmīgi devās šajā ceļā, kas nebija tālāk viegls. No, no, no mazām dienām Kjāra bija nolēmusi, kā viņa pati rakstīja un teica, izplatīt Jēzus mīlestību draugu vidū ne ar vārdiem, bet ar darbiem. Viņas ar savu mammu pat bija noslēgušas vai izveidojušas tādu zināma veida spēli, ka viņas sacentās katru dienu, e, kura izdarīs vairāk labestības darbu. Jauks, jauks piemērs ģimenēm. Viņas labākā draudzene liecināja, ka Kjāra reti runāja par Jēzu, par Dievu, viņa vienkārši konkrēti dzīvoja saskaņā ar evaņģēliju. Kjāras Lučas lēmums bija mīlēt, vienmēr mīlēt un mīlēt visus. Tātad mīlēt, vienmēr mīlēt un mīlēt visus. Viņa teica, es gribu, lai dienas beigās es varētu teikt, es visu šo dienu mīlēju. Viņa salīdzināja savas dienas stundas ar naudas gabaliņiem, kurus tu vari kaut kam izdot. Un viņa saka, es gribu tos izdot taisnīgumā un labestībā. Patiesi, patiesi nav viegli um, jaunam cilvēkam atstāt malā savas ambīcijas, savas projektus un izvēlēties uh, tikai vienu, izvēlēties to, ko šobrīd vēlas Dievs. Un, lai spētu to izdarīt, tas ir ikdienas nomots. Ja, tā ir ikdienas vingrināšanās. Tas nav tā, ka pēkšņi vienā momentā es to varu. Ja. Tas ir jau briedums, kas iet diena no dienas. E, sap, saprotot, apzinoties, e, zinot to, ka jebkurš pārbaudījums, ko Dievs dod, ja viss, kas manā dienā notiek, ir ir nevis tam, lai es tagad zaudētu drosmi un spērtu kaut kādus soļus atpakaļ, bet atcerieties, kā Jāra teica, iedama uz priekšu, es, stipr es kļūstu stiprāka. Ja, līdz tam, ka viņai bija vajadzīgas 25 minūtes, lai izlemtu visgrūtākajā savā dzīves brīdī, iet uz priekšu ar to pašu smaidu, ar to pašu labestību. Un e, tātad Kjāra Luče, uzticīga arī um, e, folkloru kustības meita, viņa praktizē, uh, turpina praktizēt labestību un tuvāku mīlestību pret visiem brāļiem. Folkloru kustība uzsver, ka brāļi un māsas nav tikai tie mūsu tuvākie cilvēki, jā, tie mūsu, mūsu, mūsu tuvinieki, bet tas ir ik katrs cilvēks. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir Jēzus brālis un māsa. Un, ja es esmu Dieva bērns, tad katrs cilvēks, ko šī diena, šajā brīdī dot man, dot man satikt, ir mans brālis un māsa, un es esmu aicināts viņu mīlēt. Liels eh, palīgs Kjārai Lučai, protams, kā jau runājām, bija viņas mamma, kas arī praktizēja dziļu ticību. Pati Jāra liecina, ka tieši pateicoties mammai, es iemācījos klausīties savā iekšējā balsī un atpazīt Jēzus balsi. Un kad vien es dzirdu šo balsi, kā mamma mani mācīja, es daru to, uz ko tā mani aicina. Tas ir ļoti, ļoti spēcīgi, ļoti svarīgi iemācīties kopš jaunības. Uh, atbildēt Jēzum un arī atpazīt starp daudzām balsīm, kas, kas mūsos plosās, ja visos dzīves posmos, atpazīt tieši Jēzus balsi. Un arī šī viņas devīze, Jēzu, es gribu to, ko tu gribi, um, arī nāk no viņas mammas, tad, ja to iemācīja viņas mamma. Tā ļoti simboliski, kad um, ķīmijterapijas dēļ sāka izkrist viņas mati, garie skaistie mati, kuri Kjārai viņai ļoti patika. Viņa eh, ņēma katru savu, savu matu cirtu, un viņa nevis vienkārši ar kaut kādām asarām ja, meta zemē, bet viņa atdeva to Jēzum. Viņa ņēma šos savus matus un sniedza un teica, arī tas tev, Jēzu. Dosimies tagad mūzikas pauzē un eh, lūksim, lai brīnišķīgā svētā, svētīgā svētā Kjāra Luče māca arī mums teikt, Jēzu, ja tu to vēlies, es arī vēlos. Dios te amores, Santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón. lo ha jurado un día, todo es tuyo, salva al Ecuador, corazón de Jesús. Turpinām šodien draudzēšanos ar, ar svētīgo, kura ir tieši šajā dienā, 7. oktobrī, piedzimusi debesīm, svētīgo ķāru Luča Badāno, un runājam par svētā graugli mūsu sirdī labestību. Jau runājam par to, ka ķāras devīze bija Jēzu, ja tu to vēlies, es arī vēlos. Viņas sirds līdz ar to kļuva ļoti dāsna. Piemēram, viņa E, saslimusi ar šo vēzi, smago slimību, viņa atdeva misijām Āfrikā visu savu naudu, sacīdama, man vairs tā nav vajadzīga, un uzmanību, kāpēc, jo man jau viss ir. Tas ir bezgala dziļi, bezgala dziļi, cik šī jaunā meitene saprot upura nozīmi. Tātad nevis man nav vajadzīga, jo es mirstu, man nav vajadzīga, jo tagad viss tāpat ir slikti, bet man tā vairs nav vajadzīga, jo man jau viss ir. Viņas cerība, viņas e, sapnis, e, kādreiz, kad vēl viņa bija vesela, bija e, pieaugušai doties uz misijām Āfrikā un tur strādāt ar bērniem. Tas arī to, šo vēlēšanos veidoja fokulāru kustības garīgums, kurš aicināja redzēt Jēzu īpaši visatstātākajos cilvēkos un bērnos un Kjāra Luča vēlējās doties tieši uz Āfriku un tur strādāt ar bērniem, bet tad, kad viņa saprot, ka šis sapnis nav eh, tas, ko Dievs viņai ir paredzējis, viņa saka, labi, es, es atdodu šo sapni, ja, ko, ko varbūt eh, materializēja šī, šī nauda viņas sakrātā. Viņa saka, man to vairs nevajag, ja man jau ir viss, viņai ir viņas Jēzus, viņai ir Dieva griba. Pavisam maza būdama, kā viņas vecāka liecināja, eh, viņa jau praktizēja šo labestības un dāsnuma tikumu. Viņa, kad vajadzēja ziedot nabadzīgiem bērniem kaut ko, ja, un tajā laikā, un kā arī tagad, ja mēs esam mudināti ziedot, ir kaut kādas akcijas, uh, Tad Kjāra e, atlasīja ne, ne to, kas viņai pašai nav vajadzīgs, bet viņa izvēlējās pašas jaunākās un pašas skaistākās rotaļlietas. Un, un viņa teica, es taču nevaru nabagiem bērniem atdot kaut ko vecu un sabojātu. Tas jau rāda par šo dvēseles skaistumu. 12 gadu vecumā e, Kjāra Luča ļoti ietekmē folkloru kustības garīguma aspekts par eh, atstāto Jēzu. Ja šajā laikā viņa no bērna ticības pāriet uz jau tādiem pusauģa ticības laiku, kad, eh, kad eh, ticība tiek pieņemta ļoti apzināti, ja, ar, ar izvēli, ar tādu zināmu, zināmu kā Kristus kareivja nostāju, var teikt. Ja. Un viņa vēlas īpašā veidā mīlēt tos, kuri netic Dievam, jo, kā viņa saka, Gan viņos Jēzus ir atstāts, gan arī e, viņi paši ir dziļā atstātībā, jo nepazīst Jēzu, bet Jēzus ilgojas pēc viņiem, un es varu mīlēt Jēzu viņos. Mīlēt Jēzu tajos, kuri netic, mīlēt Jēzu tajos, kuri Jēzu atmet. Kā jau teicu, viņas ārsti e, tiešām sastapās ar viņu kā ar brīnumu, neskatoties uz smagām, uh, nereti ļoti sāpīgām procedūrām, viņa liecināja ar savu smaidu, ar savu gaismas pilno skatienu, viņa parādīja mums, ka nāve īstenībā neeksistē, ka eksistē tikai dzīve. Tātad labestība uzvar ļaunumu, piepildīdama to ar gaismu un ar patiesību. Viena no viņas draudzenēm liecināja, viņa saka, mēs skolas biedri, Kjāras skolas biedri draugi sākumā domājām, Tagad mēs bieži apmeklēsim viņu, lai, lai viņu atbalstītu, jo, lai atbalstītu un atnestu viņai labu noskaņojumu. Bet ļoti ātri sapratām, ka patiesībā mēs bijām tie, kuri devāmies pie viņas uz mājām vai uz slimnīcu, tāpēc, ka mums viņa bija vajadzīga, mums viņa bija atbalsts. Viņas dzīve kļuva kā magnēts, kas pievelk pie sevis, un tas bija Jēzus viņas sirdī, kas pievilka. Kjāra Luča arī rūpējās par saviem vecākiem, viņa gatavoja viņus savai aiziešanai. Tā piemēram, Svētā Valentīna dienā viņa pieteica priekš vecākiem galdiņu restorānā un aizsūtīja viņus uz turieni aizliegdama atgriezties ātrāk par pusnakti, ja, rūpēdamās, lai vecāki turpinātu un veidotu savas attiecības arī tālāk, kad, kad viņas nebūs, lai viņi nesakoncentrētos tikai uz to. Tāpat viņa uzrakstīja apsveikuma kartiņu eh, Ziemassvētkiem un noslēpa starp citiem papīriem, lai vecāki atrastu tos svētkos, kad viņas iespējams jau vairāk nebūs ar viņiem kopā. No kurienes tāda drosme mīlēt, drosme mīlēt, neskatoties uz to, ka eh, kā slimam vai, vai, vai cietējam cilvēkam, taču ir tik daudz emociju, kas it kā spiež sakoncentrēties uz sevi, Tas ir, kā jau teicām, ķēras atvērtībā dievam. Viņa ļauj dievam darboties, un viņa ir gatava spērt šos soļus, kas dara viņus stiprākus. Un tiklīdz viņa saprata, ka dievs viņu uz kaut ko aicina, viņa saka jā. Un mm, šajā, jau no mm, bērnības dienām viņa šajā nodomā arī katru dienu pieņēma svēto komuniju. Droši vien zinat, ka svēto komūni, pēc svētās komunijas mēs esam tādi uh, īpaši tuvi Dievam, kad mēs varam arī īpašā nodomā ja lūgties, tad lūk, Jāras nodoms e, katru reizi pieņemot svēto komuniju bija par to, lai viņa pilnīgi šajā dienā teiktu Dievam jā uz visu, kas tajā dienā notiks. Protams, arī Jārai pašai bija vajadzīgs šis īpašais stiprinājums no debesīm. Tas nav kaut kāds e, viņas uh, viņas bezgala stiprs raksturs, jā, kas ļauj viņai tā izturēt šajā labestībā, tā ir dāvana, kā katrs svētais jāatzīst, ka tas, kas es esmu, tā ir Dieva dāvana. Jā, katrs svētais izdzied savu magnifikātu, atzīstot, ka viss, kas viņā ir skaists, viņā ir skaists un brīnišķīgs, nāk no Dieva. Kādu reizi Kjāra piedzīvoja īpašu mistisku žēlastību – un tas notika kādas ļoti sāpīgas un, un smagas procedūras laikā, kad Kjāra ieraudzīja brīnišķīgi skaistu, smaidošu sievieti, kas acīm redzot bija vēstnese no debesīm, varbūt tā bija diamāte. Šī sieviete piegāja pie viņas, paņēma viņu aiz rokas, un šis pieskāriens piepildīja Kjāru ar pilnīgi jaunu, līdz tam nebijušu drosmi pēc tam, kad šī sieviete nozaga no viņas skatiena, eh, meitenes sirdī palika milzīgs prieks, un vairāk nekā līdz savai nāvei viņa nejuta bailes. Jā, tātad tas bija dziedināšanas brīdis viņas dzīvē. Kjāra pēc tam liecināja, viņa saka, tajā brīdī es sapratu, ka tad, kad mēs esam gatavi visam, Dievs mums sūta ļoti daudz savas mīlestības zīmju. Tad, kad mēs esam sirdī gatavi visam, Dievs mums sūta ļoti daudz savas mīlestības zīmju, savu stiprinājumu. Kjāru Lučas slimnīcā reiz apmeklēja arī kardināls Saldarīnī, un viņš jautāja meitenei, teikdams, gaisma tavās acīs ir tik brīnišķīga, no kurienes tā ir? Un Kjāra viņam atbildējusi – Es cenšos mīlēt Jēzu tik vien stipri, cik vien varu tik stipri, cik vien varu. Kad sākās Kjāras kājas paralīze, viņa uzrakstīja savā dienas grāmatā. Ir svarīgi piepildīt dieva gribu, un tas nozīmē aktīvi piedalīties tajā rotaļā, kurai viņš ir vadītājs. Mani gaida cita pasaule, un nekas cits man neatliek, kā doties šajā piedzīvojumā. Es jūtu, ka mani sevī ievelk kaut kāds brīnišķīgs plāns, kuru es sāku pamazām saprast. Agrāk man ļoti patika braukt ar riteni, bet Dievs paņēma manas kājas. Tomēr tajā pašā laikā viņš deva man spārnus. Dievs paņēma manas kājas, bet tajā pašā laikā viņš deva man spārnus. Mēs redzam, cik dziļas ir Kjāras attiecības ar Jēzu. Dažreiz, kad pie viņas plūda neskaitāmi apmeklētāji, Kjāra pat lūdza vecākiem, lai kādu laiku nelaistu viņus pie, pie viņas, jo viņa tik ļoti bija pārņemta ar lūkšanu, tik ļoti bija pārņemta ar šo saikni ar Dievu. Kad Kjāra Luča saprata, ka viņa patiesi jau drīz mirs, viņa sāka plānot savu um, nāves aiziešanas dienu kā savas kāzas, kā savu ieiešanu debesīs. Viņa pati izvēlējās mūziku, e, puķes lasījumus, un viņa arī izvēlējās, lai tiktu apbedīta ar kāzu kleitu, baltu kleitu ar, ar rozā lentu jo viņa redzēja savu nāvi kā savu laulību ar Jēzu dienu. Un e, viņa, viņa arī teica savai mammai, ka tu gatavosi mani, bē, man, mani bērēm pastāvīgi atkārto. Mana ķēra luče redz Jēzu. Jā, šeit izpaužas arī ķēras labestība. Viņa domā par saviem vecākiem, domā par savu mammu, kurai tajā dienā nebūs viegli, uh, un iemāca viņai skaistu, skaistu lūkšanu, skaistu ticības apliecinājumu. Mana ķēra luče redz Jēzu. Viņas sirds arī līdz pēdējam brīdim dega par misiju. Viņa teica, māmiņ, jauni cilvēki, jauni cilvēki, viņi ir nākotne. Saproties, vairs nevaru skriet, bet man ļoti gribētos nodot tālāk viņiem šo lāpu, kā olimpiādas laikā. Jauniem cilvēkiem ir tikai viena dzīve, un ir vērts nodzīvot to pareizi. Kjāra Luča nomira 7. oktobrī ļoti agri no rīta. Eh, iepriekšējā vakarā viņa bija pieņēmusi evaharistiju un asveicinājusies ar saviem draugiem. Vecāki viņas nāves brīdī bija pie gultas, un pēdējie vārdi, ko Kjāra pateica, ar Dievu tēti, ar Dievu mammu Esiet laimīgi, jo es esmu laimīga. Dažas domas vēl noslēgumā no Kjāras dienas grāmatas. Viņa, piemēram, raksta: Es kļūšu svēta, ja būšu svēta tagad. Vai arī cita doma - dzīvot saskaņā ar evaņģēliju. Tam ir jākļūst tik vienkārši, kā iemācīties alfabētu. Vēl eh, citā brīdī, ko viņa raksta jau pusauģa gados, viņa saka, manā dzīvē ir pienācis ļoti svarīgs brīdis satikties ar atstāto Jēzu. Atceramies, ka atstātais Jēzus viņai ir tie cilvēki, kuri neatbild, neatbild uz Dieva mīlestību, varbūt neatbild arī uz mūsu mīlestību. Svarīgs manas dzīves brīdis ir satikties ar Jēzu, kurš ir atstāts – un viņa saka, nebija viegli viņu pieņemt un apskaut. Citā vietā viņa raksta, Jēzus izbalina kā ar chloru manus tumšos straipus, un kad es ieiešu debesīs, es būšu balta kā sniegs. Sretīgā Kjāra Luča brīnišķīgā jaunā svētā mums māca, ka nav nekā svarīgāka kā mīlēt, un ka pat arī ciešanas un sāpes iegūst savu vērtību, kad sakām Dievam jā un izvēlamies pieņemt Viņa gribu, mīlēt, neskatoties uz visu. Paldies, mīļie klausītāji, par jūsu uzmanību! Ticu un ceru, ka šodien un turpmāk arī, lai Kjāra Luča ir, ir jūsu tāpat draudzene, ar jums biju kopā es, māsa Emanuēla. Kas ir svētajā garā? Auglīga sirds. Kāda ir sirds, ko Dievs dziedina dzīvībai? To ieraudzīsim svētajos un ceļosim kopā ar viņiem. Satiksim Aviles Terēzi, Francisku no Asīzes, Kjaru Luči, Ignāciju no Lojolas un vairākus citus. Tas viss raidījumā Svētā gara augļi svētajos – sirds dziedināšanas skola.